Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Dynjaja dhe Ahireti. Sa po duka me bu, muslimani i mirë mjell ham për dynja, Ma hajrli janë te Allahi për, për mu pagu edhe për me pas. Ymyt ju, pej tarnave tyne ma shumë me fitu, edhe ma shumë ma hajr janë te Allahi Dhul Xhelal, të mirat e ahiretit që ju me lakmu n'to edhe me pas qef mi mrri. Me këtë ajet Zoti Dhul Xhelal ne muslimanëve po na thotë se insani në dynja të mjell dy qeshite. Ja mjell veç për dynja, ja mjell veç për ahiret, ja mjell ham për dynja, ham për ahiret. Dynjaja është e muslimanit, edhe krejt insanëve, vetëm jo që s'është e jonas edhe neve Zoti Dhul Xhelal, S'na i ka nalë të mirat e dynjas me, me i pasë dhe me i përdorë. Por, na ka urdhnu Allahi Dhul Xhelal, si në qitë ajetin e sotshëm që, mas dynjas, mos me harru ahiretin. Në dynjatë insani mjell, për interes me pas pasuni, me pas evlad, me pas një jetë t'lumtun, me pas mall, me pas evlad, me pas jetë, me pas shpi, me pas javni. Këto janë zineti i dynjasë. Domethonë lavdat për insan, insani me këto gëzohet, me një fjalë tjetër edhe pak e shumë knaqet. Por me këto në qoftë se ni muslimoni nuk e harran ahiretin. Këto te Allahi Dhul Xhelal janë të mira, nuk është mezmum ky njeri pse, pse e ka dynjanë n'dorë. Na run Zot Kader dhe pej atyne qi ngojnë veç për këta, për këtë dynja, e mjellin veç për këtë dynja, e harrojnë ahiretin. Sado tash insani n'dynja që knaqet me të mirat e dynjas, po lum ata që është kumë nga zotit, po bashkë që është mu dhe te Zoti Dhul Xhelal. E ka mallin edhe e ka evladin, e ka dynjanë n'dorë. Po kur ta krahazojmë këtë pasuni t'dynjas me t'ahiretit, kjo nuk është kurgjo. Pse çdo sen që është në dorë tonë, është përkohësisht na len një ditë. Çdo sen që është në dorë të zotit n'ahiret kur shkojnë, ajo është përgjithmonë. Ma indekum jenfedu dhe ma indallahi bak, ka thonë Zoti Dhul Xhelal në tjetrin ajet n'Kur'an. Çka e kini ju n'dorë, jenfedu, soset, kritiset, koskejë, po ve ma indallahi bakin, a çka ka te Allahi ato janë gjithmonshme. E gjithnjëherë njeri që ka men, a senin e gjithmonshëm e don ma tepër sa atë që e ka përkohë. E senet e dynjas, vllazën muslimon, sado që të na i ka ana, sado që t'i kemi, edhe knaqmi me to, prapë se prapë duhet me ditë si muslimon, që i kemi ment e na ka bo Zoti nasib me konë n'këtë, dyn, këtë din, edhe na ka çu Zoti Kuranin për me na eduku me to, me na këshilu edhe me na mësu, Po për dynja mjell aq sa i vyn për dynja, edhe për ahiret mjell aq sa i vyn për ahiret. Oshtë një fjalë e nalt, ka thonë, imel li dunjake bi kadri mekamike fiha, puno për dynjat sa ki me nejtë në to, sa ki me nejtë në to, dhe imel li ahiretike, bi kadri mekamike fiha, edhe rë, puno edhe për ahiret, aq sa ki me, ju, me jetu n'to. Domethonë, për dynja puno aq sa ki me konë n'to. Ki me konë gjithmonë, s'ki me konë. Pra puno për ahiret, apet sa ki me egzistu n'to. E në ahiret kjena me, me konë gjithmonë, mu ahireti m'u sos nuk ka kurr, e dynjaja e shkret vllazën 50 vjetë, 60 vjetë, i, i, i Shka janë ato i kanë thonë Pejgamberit bakijatu salihat, ja Resulallah. Imami Muslimi, radijallahu anhu pej kitabeve ma s'forta që i bojnë rivajet hadiset Buharia dhe Muslim, ky ka thonë Pejgamberi alejhi salatu ve selam, bakijatu salihat janë, subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Në qëtyne le t'ju epin zor ata njerëz që donë, te njerëzt në të mira, ngojnë sikur në këtë dyn, të mirat e dynjas me i mrri edhe të mirat e ahiretit me i mrri. E aj që don me thonë t'ia marr anën dikujna, le t'ia merr anën mujtë me ia marrë në të mirat e ahiretit ma tepër se sa n'të mirat e dynjas, se këto te Allahi kurr nuk sosen, Allahi na e boftë nasib, ja rabbel alemin me kon edhe na pej tyne. Na këto e se e përdorëm gjithmonë. Edhe gjithnjëherë ishalla kurr Zoti pej goje këto nuk na i hek, e me këto vllazën do të fitojna te Allahi dhul xhelal kur shkojna, sa që as nuk din nefsi ynë, as menja jonë me mendu e sa të mira Zoti dhul xhelal do të na jep. E me subhan Allah, me thonë është kallaj n'gju, por nuk e dim na sa të mira Zoti dhul xhelal për këto na thotë. Arshur Rahmani dridhet kur thotë muslimani me gjithë zemër, subhan Allah. Domethonë e subhan Allahit, ja rabbi ti je një Allah që tanë ato iftire që t'i kanë qitë e shqit, shirki edhe delaleti, ti asnjë nuk i ki ato iftire. e në xhennet kur të shkojmë te Allahi dhul xhelal. Velhamdulillahi qashtu elhamdi koftë Allahi dhul xhelal në gjitha të mirat, që na i ka dhonë Zoti xhelle shanuhu, të mirat e dinit, të mirat e dynjas, të mirat e ahiretit, e mos me i bo ibadet qiti Allahit, e mos me i thonë subhan Allah qiti Allahit, e mos me thonë Allahu ekber për qit Allah, e mos me bo hanë për qit Allah, atëherë nuk je insan, po je një kafshë, atëherë duhet me çu n'xhehnem ku e ka pregadit Zoti për dushmont e vet. Dhe bashkë me Allahin gjitha senet mund me i krye dhe mund me i bo. Allah ja rabbel alemin, mos na daftë pi rahmetit vet. Ja rabbel alemin, ishalla në zemrat tona, ban telelu, shkëlqen, nuri imanit në zemrat tona e njohim Allahin dhul xhelal. Fe men juridillahu en jehdijehu, jeshrah sadrehu lil islam. A ka alamet diçka? Që e dim na që atë musliman Zoti ja ka çel zemrën me iman. Ka thonë pejgamberi po ka alamet. Çka asht ai alamet? Ka thonë E ik, me ik njeri, kur ik njeri pej dynjas, Vel inabeti ilel ahire, edhe kthehet bon rruxhu pej ahiretit. Në qatë zemrën e qe qati njerit, zoti e ka qitë qatë nur dhe qatë dritë. Domethonë, kur ik pej dynjas, nuk është që me thonë, s'don me pasë, me hangër dhe me pi. A kur është njeri që ik pej dynjas, kur e ka dynjan edhe e asgjëson dynjan, qata që e ka, i doket boll. Thot, elhamdulillah, ja rabbi për ty shumë shyqyr, edhe bon rruxhu kthehet edhe munohet për ahiret, edhe e lyp ahiretin me shku te Zoti xhelle xhelaluhu, me ftyrë të bardhë edhe me i gjithë të zotit, pja të zotit xhelle xhelaluhu. me këto hadise konkrete që do t'ja thom tash këtu e kënena pejgamberi alejhi salatu ve selam një herë eshabeve të vet u tha kush kini diçka pej mallit edhe pej peshave edhe pej haleteve me i pru me pregadit një ushtri u duke me shku n'luftë edhe u çu te shpia shkoj, edhe e mur ve kaseme malehu nisfejni, e mur e dajti malin dy, dy pjesë, përgjysë e dajti malin, krejt malin e boni tub, e i ra përgjysë. Ve ebka nisfel ula, li ajalihi, gjysën e parë jau la familjes, Ebkajtu nisfe mali, ja Resul Allah, tha gjysën jau lashë familjes, se çoi shumë, tha pasuni koxha të madhe, e çoi shumë, atëherë pejgamberi e veti, ky tha ja Resul Allah, gjysën jau lashë familjes, e gjysën ta pruna aty. Fe shekerehun nebiju, ve, ve ethna alejhi bil hajri, atëherë i boni shyqyr pejgamberi, edhe e livdoj Hazreti Ymerin, boni hajr dua për të. E çka tha hazreti Ebu Beqiri Siddiku, ja Re, ja Resul Allah, tha unë jau kum lonë Allahin, e kur jau lo Allahin familjes teme, e po ma xhymert se Allahi, kush është? Kush mundet me ju dhonë ma shumë se që ju ep Allahi? Koftë se Allahi u ep, për kërkon nevojë s'kanë. Por në koftë se Allahi nuk u ep, s'mundet kërkush me ju dhonë kurgjo. E pejgamberi alejhi salatu vesselam e boni një çudi të madhe pej tina edhe e boni prap një hajr dua për Hazreti Abu Bekr Siddikun radiallahu anhu. Qishtu vllazën jonë kanë muslimont e përparshëm, gjithnjëherë kur i ka thirrë zoti dhe pejgamberi kanë përgjegj, ma tepër se sa që o konë nevoja, edhe gjithnjëherë kanë bo gara, musabeka, Në këdyl janë dalë cili me ia marr onën tjetrit, për të mirat e Zotit xhel-le shanuhu çka ka urdhnu Zoti edhe pejgamberi alejhi salatu ve selam. E kundërta e kësaj, fjalët e deritashme, prej çka ka tho Zoti dhe Resulullahi sallallahu teala alejhi ve selam, dy hadise tjera tash ka na ka frigu pejgamberi alejhi salatu ve selam, E pejgamberi alejhi salatu ve selam dilke në xhami, gjithë. Por atë ditë kur dul në xhami në sabah, e u kthye pej popullit kur pa shumë, pa ftyra që s'i kish pa shpesh. Po e niti e diti pejgamberi, muxhizet e pejgamberit skaj nuk kanë, që këta kanë ni që o ardh mal, pasuni e madhe, e kanë nevojë për, për pasuni. Tha pejgamberi alejhi salatu ve selam tash mas namazit. Tha po m'doket që ju shumë do ftyra po i shoh që s'i kum pa shpesh. Veç po m'doket që ju keni ni që ka ardh pasuni pej Bahrejnit për qata ma fort keni ardh në xhami. Po e ja Resul Allah. se ishin bo të untë, s'kanë pas edhe faj, se atëherë o konë problem qysh me ngi barkun me hurme të thata, se jo me hurme të njoma, o konë problem se ka 3 dit, 4 dit, nuk kanë pasë çka me qitë në zjerm as, nuk kanë dhez zjerm në shpi kurrë. Se Hazreti Aisha një herë ka bo be e ka thonë vallahi shumë herë ka kapërcy muj e në shpi t'pejgamberit zjerm s'u dhez. Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Një muj dit ka thonë ka kalu edhe në shpi t'pejgamberit që i ka pasë familjen nuk o dhez zjerm me qitë bukë a me gatu veç e kemi pasë jetën me hurme dhe me ujë. Edhe prap jon konë mdinë që ka shkurt, e na vllazën të mirat e zotit jemi tu i shkelë për kome, të mirat e Allahit që i të në sofrat tona, që kur me konë me ni mret, gjithcila shpi është mret sot, e këto të mira t'i harrojmë që i kemë prej zotit, e të harrojmë na me i bo hamd edhe shyqyr Allahit xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu, Runa zot kaderëve, mos po na gjon qajo që u tut pejgamberi, mos po buhen sebep këto të mira po ne harrojmë ahiretin. A është drua dhe a është drua jo, po a është qajo që na ka konë, a është qajo që na ka gjet, se vllaznit tonë, djemt tonë, krejt e kanë harru ahiretin, Pejgamberi alaihi salatu ve selam ka thonë: Inni kad utitu hazaine mefatihal ard. Mu ma ka dhon Zoti çelsin e krejt dynjas, mirat e dynjas me m'i dhon. Por un s'i kum pranu, po ymetit tem do t'i jap Zoti se do të buhen zengjin dhe do të zengjinohen. Dhe inni vallahi ma ahafu badi an tushriku. Vallahi nuk tutna unë e ka thonë pejgamberi s'tutna që do t'i boni Zotit shirk. Ortak Zotit ymeti jem nuk i bon. Edhe hiç pa shybe ka me met në Zotin që te n'kijamet, ortak ymeti Muhammedit Zotit nuk i bon. Edhe s'ka bola është në që 14 shekuj. Por, E abu mrena a kon dushman i tina. Dynjaja është e kojshme vllazën, është e amel, është e hijshme, është e mirë, në teshat kojshme është, po me t'hi mrena në zemër është anmik, që ta hup edhe ahiretin e tin dhe pa ahiret, pa ahiret zoti na rujt kaderëve ja rabbel alemin. Për këtë sebeb vllazën elhamdi koftë Allah e xhele shanuhu këto të mira që na i ka dhanë, hamd e shyqyr zotit kurr pa ndërpre duhet me i bo, Por këto të mira që na i ka dhonë Allahi, e lusëm Allahin s'bashku në këtë ditë gjumaje, inshalla me, me këto të mira nuk bohet kader, Zoti me na mashtru me hup ahiretin. Por Allahi inshalla na e bon nasib, këto të mira dina me, me i përdor, aty ku na ka urdhnu Allahi, edhe ku na ka urdhnue Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem.